بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh taolo <clears throat> qur'onda aytadiki astaidu billah va qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytona yanzag'u baynahum bandalarimga aytingki eng chiroyli so'zni aytsinlar inna shaytona yanzag'u baynahum chunki shayton ularning o'rtalariga dushmanlik solmoqchi bo'ladi alloh taolo bu yerda ahsan deyapti eng chiroyli eng yaxshi so'zni aytishga buyuryapti bundan ma'lum bo'ladiki so'zlar insonni gaplari yaxshi bo'lishi mumkin va eng yaxshi bo'lishi mumkin chiroyli bo'lishi mumkin va eng chiroyli bo'lishi mumkin ya'ni bu ismi tafdil bilan ya'ni afzalroq bir narsani yaxshi bo'lishi va yaxshiroq bo'lishi bor demak bir so'z xunuk bo'lishi mumkin xunukroq bo'lishi mumkin yomon bo'lishi mumkin yomonroq bo'lishi mumkin ahamiyat bersak alloh taolo bu yerda yaxshi yoki chiroyli so'zni aytinglar demayapti musulmonlarga alloh taolo chiroylirog'ini eng chiroylisini aytyapti ahsan degani eng chiroyli va eng yaxshisini aytinglar deb buyuryapti keyingi oyatda bunga sababini zikr qilyaptiki inna shaytona yanzag'u baynahum chunki shayton ularni orasida dushmanlik solishga harakat qiladi ya'ni bundan ma'lum bo'ladiki qachon musulmonlari muomalasi musulmonlari gaplari shu baland saviyadan pastroqqa tushdimi bu shayton uchun fursat bo'ladi hattoki demak oyatda ma'lum bo'lyaptiki yaxshi va chiroyli so'z gapirsa ham musulmonlar bir biriga shu ham shaytonga fursat bo'ladi shuning uchun ham alloh taolo hasan ya'ni yaxshi chiroyli so'zni aytsin demayapti balkim ahsan deyapti ya'ni eng chiroylisini eng yaxshisini gapirsin deyapti demak shayton hattoki yaxshi bir chiroyli so'zdan ham ikkinchi odamni qalbiga bir gumon solishga harakat qiladi urushtirishga harakat qiladi musulmonlar orasida shuning uchun ham alloh taolo eng chiroylisini va eng yaxshisini gapirishga buyuryaptiki gumonni ehtimoli bo'lmasligi kerak gumon qolmasligi kerak qarshingizdagi e, suhbatdoshingizga boshqa bir mo'min birodarga sizni gapingizdan hattoki bir o'sha yomonlikki gumoni ham bo'lmasligi kerak shunda shaytonga fursat bo'lmaydi lekin biz hozir musulmonlarni o'zaro muomalasini qarasak ya'ni kundalik hayotda qo'ni qo'shnichilik birodarlik ularni muomalasi gaplarini qarasak bu mana shu oyatda buyurilgan saviyada emas balki hasan saviyasida bo'lgan ya'ni yaxshi bo'lgan saviya ham juda kam ko'pincha yomon yoki yomonroq saviyada mana shu saviyalarda ya'ni xunuk yoki xunukroq bo'lgan saviya insonni <clears throat> butun a'zolari uni qalbiga ta'siri bor ulamolar aytishganki insonni badanidagi har bir a'zo aslida insonni badanini bir biriga bitta jasad bo'lgani uchun bir biriga aloqasi bor har bir a'zoni qalbga ta'siri bor qalb bo'lsa aytilgan ediki markaziy boshqaruv organi insonda payg'ambarimiz aytganki qalb buzilsa butun jasad buziladi qalb tuzalsa butun jasad tuzaladi degan demak qalbga e, eng muhim narsa qalb bo'ladi endi qalbga ta'sir qiluvchi narsalar nima desa butun a'zolar hammasi ta'sir qiladi a'zolar bilan qilingan gunohlar hammasi ta'sir qiladi lekin eng ta'sirlisi bu til bo'ladi nima uchun deganda til qalbni tarjimoni chunki inson qalbidagi gapni tili bilan izhor qiladi til bir tarjimon xolos aslida u gap insonni qalbida turadi demak mana shu til bilan qalb bir biriga bevosita bog'liq bo'lgani uchun til uni tarjimoni bo'lgani uchun tilni ta'siri ko'proq bo'ladi boshqa a'zolarni gunohidan ko'ra tilni gunohi yoki boshqa a'zolari ibodatidan ko'ra tilni ibodati qalbga ta'siri ko'proq yaxshi amal bo'lsa yaxshi ta'sir yomon amal bo'lsa yomon ta'sir qiladi til to'g'ridan to'g'ri shuning uchun ham shariatda oyatlarda hadislarda til to'g'risidagi hadislar oyatlar nihoyatda ko'p ya'ni tilni qaysi yo'llarga ishlatish hammasi ko'rsatib berilgan shariat tomon mana bu oyatlarda masalan astaidu billah minkum ummatun yad'una ilal khayri ya'muruna bil ma'rufi yanhauna 'anil munkari ulayka muflihun sizlardan xayrga da'vat qiladigan yaxshilikka buyuradigan va yomonlikdan qaytaradigan bir jamoat bo'lsin va ana o'shalar najot topuvchi kishilardir demak tilni nimaga ishlatishi alloh taolo ko'rsatib beryapti bu yerda ya'ni xayrga chaqirishga buni ba'zilar islom deb tafsir qilishgan islomga tavhidga yaxshiliklarga chaqirishga va amri ma'ruf va nahiy munkarga ishlatish kerak mana bu bir ishlatish joyi va alloh taolo mana shularni najot topgan kishilar deyapti ya'ni demak tilni da'vatga ishlatish kerak ekan boshqa oyatda la xayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas ularning ko'p shivir shivirlarida yaxshilik yo'q deyapti alloh taolo ya'ni maxfiy gaplar musulmonlar masalan inson o'zini birodari bilan yaqini bilan tanishi bilan ba'zan maxfiy gapiradi sekin ovozda sho'r sho'r gapiradi alloh taolo aytyaptiki bu gaplari ko'pida xayri yo'q lekin istisno qilyapti qaysilarda magara sadaqaga buyursa yaxshilikka ma'rufga buyursa va odamlarni orasida isloh qilishga tuzatishga buyursa mana bu bunda xayr bor buni yashirincha gapiradimi oshkor gapiradimi farqi yo'q muhimi ya'ni alloh taolo tilni nimaga ishlatishni ko'rsatyapti bu yerda demak sadaqaga boshqalari targ'ib qilishda ishlatish kerak yaxshilikka buyurishda odamlar orasini yarashtirish uchun ishlatish kerak boshqa oyatda ya ayyuhallazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi val udwani va ma'siyatir rasul ey iymon keltirganlar qachon o'zaro shivir shivir qilsanglar gunoh dushmanlik va payg'ambarga itoatsizlik gaplari gapirmanglar deyapti va taqvo va yaxshilik va taqvoni maxfiy gapiringlar demak mana bu yerda ham taqvoni gapirishga buyurilyapti yaxshilikka gapirishga buyurilyapti til borasida ulamolar e, yaxshi bo'lgan amallari juda yam ko'p zikr qilishgan va gunoh bo'lgan amallari ham juda ko'p zikr qilishgan ya'ni bular g'iybatdan tortib masalan gap tashish e, yolg'on qasam ichish birovga tuhmat qilish yolg'on gapirish yolg'on guvohlik e, birovga bo'xton qilish birovni aybini ochish masalan haqorat qilish so'kish shunga o'xshagan narsalar juda yam ko'p zikr qilishgan bu yerda hozir hammasini zikr qilmaymiz mana shu tilni xatari judayam ko'p bo'lgani uchun shariat ko'proq sukut qilishga buyuradi va sukut qilishga targ'ib qiladi tabaroniy jayid san'at bilan rivoyat qiladi payg'ambarimiz aytdilarki man somata naja sukut saqlagan odam najot topdi demak bu yerda payg'ambarimiz najotni sukutga bog'layapti ya'ni sukut saqlagan odam najot topadi nimaga chunki gapirgan odam xato qiladi gapirgan odamni gapini ichida gunoh gaplar o'tib ketadi ya'ni yolg'on gapirib qo'yishi mumkin masalan g'iybat qilib qo'yishi mumkin gap tashishi mumkin bir mo'minni aybini ochib qo'yishi mumkin va hokazo xatolar qilishi mumkin yoki hazillashaman deb ba'zan o'sha gunoh hazil bo'lib qolishi mumkin yolg'on aralashsa yoki ba'zi hazillar bor masalan ko'p uchraydi e, dinga bog'liq hazillar ya'ni bir oyatni masxara qilib qo'yishi mumkin yo hadisni yoki namozni qaysidir ibodatni yoki sunnatlari masxara qilib qo'yishi mumkin mana bular iymonga xatari bo'ladi shuning uchun sukut saqlagan kishi najot topdi deyilyapti sufyon aytadiki men aytdimki yo rasululloh menga shunday bir islomdan bir ishni xabarini beringki sizdan keyin hech kimdan men so'ramayman shunda payg'ambarimiz aytdilarki qul amantu billahi thumma istaqim allohga iymon keltirdim degan so'ngra istiqomatda bardavom bo'lgan shunda men aytdimki fama attaqih men nimadan saqlaning dedi shunda payg'ambarimiz tiliga ishora qildi ya'ni tilingni saqlagin dedi payg'ambar boshqa bir hadisda uqbat ibn amir so'radiki najot nima dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar amsik alayka lisanak tilingni tiygin dedi payg'ambar baytuk va uying seni sig'dirsin bu yerda uchta payg'ambarimiz tavsiya aytdiki ikkinchisi uyingni yana sig'dirsin ya'ni uyingda o'tirib ibodat bilan mashg'ul bo'l vabiki ala xotiatik va gunohlaring uchun yig'lagin boshqa bir hadisda bu mashhur hadis payg'ambarimiz aytdilar man yatakaffalli bima bayna lahyayhi va rijlayhi atakaffal lahu bil janna kimki ikki jag'i va ikki oyog'i orasidagi narsani menga kafolat bersa ya'ni shular bilan gunoh qilmaslikka kafolatini bersa men unga jannatni kafolatini beraman ya'ni ikki orasida tilini va avratini mana shu narsalari gunohga ishlatmasa odam avratini tilini demak payg'ambarimiz jannatni kafolatini bergan termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raldiki jannatga eng ko'p kirgizuvchi narsa nima deb payg'ambarimiz aytdilar taqvollohi va husnul xuluq ollohdan taqvo qilish va go'zal xulq deb mana shu insonlar jannatga eng ko'p kirgizadigan narsa shunda so'rashdiki do'zaxga eng ko'p kirgizadigan narsa nima deb aytdilarki al ajvafani al famu val farj ikki bo'sh narsa kirgizadi ya'ni og'iz bilan avrat mana shu ikkisi do'zaxga kiruvchilari aksari og'iz sababli kiradi ya'ni tilida tili bilan gunoh gapiradi gapi yoki zino qiladi masalan avrati bilan gunoh qiladi shu sababli do'zaxga kiradi ko'pchilik muozimni jabal aytdiki yo rasululloh biz gapirgan gapimiz sababli jazolanamizmi shunda payg'ambarimiz aytdilarki sakilatki ummuka yabna jabal va hal yakubbu ala manakhirihim illa alsinatihim payg'ambarimiz aytdilarki sho'ring qurg'ur insonlari do'zaxga yuztuban bo'lgan holda ularni tilini mevasi tushiradiku dedi ya'ni shuni ham bilmaysanmi degan ma'noda payg'ambarimiz mana shunday ya'ni do'zaxga yuztuban bo'lgan holda tushiruvchi narsa tillarini mevasi deyapti inson tili bilan qilgan gunohlar do'zaxga tushishiga sabab bo'ladi abdulloh ibn sufyan saqafiydan rivoyat qilinadi men aytdimki bir ishni menga aytingki men shu ishni mahkam ushlaydi shunda payg'ambarimiz qul robbiyallohu summa boyagi hadisga o'xshaydi ya'ni lafzlar boshqa payg'ambarimiz aytdilarki robbim olloh degin keyin mustaqim bo'lgin deb shunda men aytdimki yo rasululloh ma ahvafu ma tahofu alayya men uchun eng qattiq qo'rqqan narsangiz nima deb so'radim faahada bilisanihi va qola hada payg'ambarimiz tilini ushlab aytdiki mana shundan qo'rqaman demak payg'ambarimiz eng qattiq qo'rqayotgan narsa u uchun mana shu til bo'ldi bu narsa mana shu til bilan qilinadigan gunohlari ko'pligi sabab boshqa bir hadisda muoz so'radiki yo rasululloh amallari qaysi biri afzal deganida payg'ambarimiz faahroja rasululloh sallallohu alayhi vasallam lisanahu summa alayhi tillarini chiqarib barmog'ini tilni ustiga qo'ydi ya'ni amallarda eng afzali sukut saqlashdi umar ibn al hattob bir kuni abu bakr roziyallohu anhuni ko'rdi qo'li bilan tilini tortib turganini ko'rdi keyin so'radiki ey rasulullohni xalifasi nima uchun unday qilyapsiz deb ya'ni xalifa bo'lgan paytda mana shunday qilyapti keyin aytdiki hada daniyal mavarid bu meni har ko'yga soldi deyapti ya'ni mana shu tilim meni boshimga ko'p gunohlari musibatlari keltirdi deyapti inna rasulullohi sollallohu alayhi vasallam qol keyin abu bakr hadisni aytdi rasululloh aytdilarki laysa shayun minal jasadi illa yashku ilallohi ala insonni badanidagi butun a'zolari tilni o'tkirligi sababli ollohga shikoyat qiladi a'zolar hammasi tildan shikoyat qiladi til chunki butun badanni azoblanishiga qiyomatda azob berilishiga sababchi bo'ladi bayhaqiy hasan san'at bilan rivoyat qiladi abdulloh ibn masud hajda safoda talbiya aytar edi keyin gapirardiki ey tilim yaxshilikka gapirgin foyda topasan va yomonlikdan sukut saqlagin shunda pushaymonlikdan omonda bo'lasan deb aytayotganini eshitishdi shunda bittasi so'radiki ey abu abdurahmon bu gapni o'zing aytyapsanmi yoki eshitdingmi dedi shunda aytdiki la bal samitu rasulullohi sollallohu alayhi vasallam yo'q bu o'zimdan emas men rasulullohdan eshitganman dedi inna aksara xatoya ibni adama fi lisani payg'ambarimiz aytganlarki odam farzandini aksar gunohlari uni tilidir ya'ni bu gapirayotgan gapimni asosi bor deyapti va hadis bilan asosladi chunki aksar gunohlar tilda shuning uchun u o'zini tiliga xitob qilib aytayotgandiki sukut saqlang yo yaxshilikka gapiring ibn abid dunyo hasan sanat bilan rivoyat qiladi hasan bu sanatlar gapirilgan o'tgan darslarda ya'ni sahihdan pastroq darajani hasan deydi sahihdan pastroq zaifdan tepa hujjat bo'ladi lekin agar hasan bilan sahih bir biriga qarama qarshi bo'lib qolsa hasan hadis olinmaydi sahih olinadi chunki kuchliroq lekin o'zi alohida kelsa qarama qarshi hadis bo'lmasa o'zi hujjat hisoblanadi hasan hadis hop mana bu hasan hadisda ibn umar roziyallohu anhu aytadi qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam man kaffa lisanahu satarallohu avratahu payg'ambarimiz aytdilar kimki tilini tiysa Alloh uni aybini yashiradi demak tilini tiymagan odam ko'p gapirgan odamni ayblari ochiladi fosh bo'ladi malaka g'adabahu kimki g'azabiga molik bo'lsa Alloh uni o'zini azobidan asraydi kimki Allohdan Allohga o'zini uzrini aytsa Alloh uzrini qabul qiladi boshqa bir hadisda payg'ambarimiz aytdilar ala uxbirukum bi aysaril ibadati va ahvaniha alal badan sizlarga ibodatni eng osonini va badanga eng yengilini xabar beraymi assomtu va husnul xuluq sukut va chiroyli axloq nima ibodatlari eng yengil sukutni payg'ambarimiz ibodat deyapti bu yerda eng yengil ibodat nima ibodat deyilyaptimi hadisda demak inson savob oladi mana shu sukuti uchun boshqa mashhur hadisda payg'ambarimiz aytdilar man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa yaxshilikka gapirsin yoki sukut saqlasin mana bu yerda uchinchi ehtimol aytmayapti payg'ambarimiz yo yaxshilikni gapiramiz yoki sukut saqlaymiz demak behuda gapni gapirmaymiz chunki behuda gap yaxshilik emas payg'ambarimiz ikki xil ehtimol aytyapti yo yaxshilikka gapiramiz yo sukut saqlaymiz bir arobiy payg'ambarimiz oldiga kelib aytdiki meni jannatga olib kiradigan bir amalni ayting shunda payg'ambarimiz aytdilar atimil jayya vasqi zamana va amur bil ma'rufi vanha anil munkar payg'ambarimiz aytdilar ochga taom bergin tashna odamga suv bergin va yaxshilikka buyurgin va yomonlikdan qaytargin fa in lam tutiq kuffa lisanaka illa min khayr agar toqating yetmasa yaxshilikdan boshqasidan tiling tegin yaxshilikdan boshqasini gapirmagin va mana shu hadisni boshqa rivoyatida sababi keladi fa innaka bidalika taglibu shayton bu bilan sen shaytonga g'olib bo'lasan demak tili bilan faqat yaxshilikni gapirgan odam bu shaytonga g'olib bo'ladi lekin har gapni gapiravergan odamni shayton mag'lub qilib qo'yadi ya'ni har xil gunohni tilidan chiqaradi hasan basriy aytardiki ilgarigilar ya'ni sahobalar salaf solihinlar aytishar ediki mo'minni tili qalbini ortida qachonki bir gapni gapirmoqchi bo'lsa qalbi bilan o'ylab ko'radi keyin tili bilan uni ijro qiladi ya'ni agar qalbi shu gapni to'g'ri yaxshi gap deb bilsa keyin tiliga chiqarardi deydi munofiqni tili bo'lsa qalbini oldida turadi deydi qachon bir gapni gapirmoqchi bo'lsa tili bilan ham qalbi bilan ham darrov ijro qilib yuboradi ya'ni o'ylamay turib nima gap zehniga kelsa darrov gapiradi va shu mavzuda salaf solihinlari ba'zi gaplari rivoyat qilingan umar roziyallohu anhu aytadi kimni gapi ko'paysa xatosi ko'payadi xatosi ko'payganda gunohi ko'payadi va gunohi ko'paygan odam do'zaxga loyiq bo'ladi va abu bakr roziyallohu anhu mana shu gaplardan saqlanish uchun o'zini og'ziga tosh solib qo'yganligi rivoyat qilingan abdulloh ibn masuddan rivoyat qilinadi aytadiki undan o'zga iloh bo'lmagan ollohga qasamki tildan ko'ra uzoqroq muddat qamalishga muhtoj bo'lgan narsa yo'q ya'ni eng ko'p qamashga ehtiyoj bo'lgan narsa bu til deydi tilni qamash kerak insonni tobeinlardan tovus rahmatullohi alayhi aytadiki meni tilim yirtqich hayvon deydi agar qo'yib yuborsam meni yeb qo'yadi vahib ibn munabbih salaflardan aytadiki oqil kishi zamonasini tanish kerak va tilini saqlovchi bo'lishi kerak va o'zini ishi ishiga qaraydigan bo'lishi ya'ni o'zini ishi bilan ovora bo'lishi kerak mana shuni demak bittasi tilini saqlaydigan bo'lishi kerak deyapti mana bu oqil kishini alomatlaridan va birinchisida zamonasini tanish kerak deyapti mana shu ham bizga muhim e, gap bo'ladi bu narigi darslarimizga tegishli muhim gap bo'ladi chunki o'sha voqelikka tushunishga bog'liq narsa zamonasini bilish kerak deyapti vahib ibn munabbi demak oqil inson shu voqelikka tushunishi kerak zamonasi mana shu voqelik hasan basriy aytadiki tilini saqlay olmagan odam dinini tushunmayapti avzai rahmaulloh aytadi umar ibn abdulaziz bizga bir xat yozdi unda keladiki ammobad o'limni ko'p eslagan kishi dunyodan kamiga ham rozi bo'ladi va kimki o'zini gapini amaldan hisoblasa moloyani gaplari kamayadi demak bu yerda bir yo'lni aytyaptiki bekorchi gaplari kamayishini yo'li inson shu gapini ibodat deb amal deb hisoblashgan har bitta gapirayotgan gapimiz bu amal aytishganki sukutda ikkita fazilat bor deyishgan birinchisi dini omonda qoladi sukut saqlagan odami dini sog'lom qoladi chunki gunohni gapirib qo'ymaydi xatolarni gapirib qo'ymaydi va ikkinchisi sherigini tushunadi sukut saqlagandan keyin chunki birovni eshitadi gaplashayotgan odamini faqat o'zi gapiravermaydi birovni eshitadi eshitgandan keyin albatta uni tushunadi hasan basriydan rivoyat qilinadi muoviyani eh, roziyallohu anhuni oldida ba'zi odamlar gapiryapti ahnaf ibn qays sukut saqlab turib shunda aytishdiki ahnaf ibn qays mashhur tobeinlardan aytishdiki sen nimaga gapirmayapsan aytdiki agar yolg'on gapirsam ollohdan qo'rqaman agar rost gapirsam sendan qo'rqaman deb moviyaga aytgan ya'ni bundan e, sukut saqlashni bir foydasi kelib chiqyaptiki o'sha inson dunyoviy zararlardan ham sukut bilan saqlanishi mumkin ekan endi bu yerda bitta savol bo'ladiki nima uchun sukutni shariatda shunchalik ko'p fazilati bor insonni diniga nima uchun juda yam foydasi ko'p buni sababi tilni ofatlarini ko'pligida ya'ni tilga bog'liq gunohi turlari nihoyatda ko'p eng ularni kattalarini ulamolar yigirmata sanashgan mana shu taskiya kitoblarni ko'pida yigirmata keladi bu kattalari xolos bo'lmasa qirqtagacha va undan ham ko'p sanashadi ya'ni tilga bog'liq gunohlar demak mana shu gunohlar masalan yolg'on gapirish bo'lsin g'iybat gap tashish birovga bo'xton qilish riyokorlik qilish e, yomon gaplar gapirish so'kish haqorat qilish tortishish masalan gunoh inson o'zini maqtashi gunoh botil gaplari gapirish birov bilan janjallashish va birovga aziyat berish birovni ayblarini ochish va shunga o'xshagan gaplar mana shunaqa tilni ofatlari juda yam ko'p endi bir odam agar tilini masalan ko'p gapirishga o'rganib qolgan bo'lsa albatta mana shu gunohlardan qaysidir bittasiga tushib qoladi o'zi bilmagan holat shuning uchun mana shu gunohlardan saqlanish uchun sukut saqlagani afzal bo'ladi chunki mana shu gunohlarga undovchi omillar bor bu omillar masalan insonga mana shu gunohlari ba'zilarini ma'lum bir lazzati bo'ladi ya'ni masalan insonni g'iybat qilishida ham o'ziga yarasha ma'lum bir inson chunki ba'zan g'iybat qilma desangiz ham odam davom ettiraveradi to'xta gapirib olay deb oxirigacha masalan gapiradi ma'lum bir lazzati bor bo'lmasa nimaga inson g'iybatni ya'ni katta gunohligini kabira gunoh g'iybat e, bilib turib qilib yurgan odam fosiq kabira gunoh ya'ni o'g'rilik zinoga sharobxo'rlik bilan barobar lekin sharobxo'rlik masalan biz katta gunohdagi qaraymiz lekin g'iybatga unaqa qaramaymiz demak mana shu insonlar bilib turib nimaga g'iybatdan tiyilmaydi o'shani ma'lum bir lazzati bor insonga mana shu omillardan bittasi boshqa bir tabiiy ma'lum bir omillar bo'lishi mumkin o'shani gapirishga o'sha masalan birovni yomon ko'rishi va hokazo mana shu gunohlarni qilishga undaydi va uchinchi omil bu shayton shayton ham mana shu yo yolg'on yo gap tashlash shuni bittasini gapingizni orasida qo'shishga harakat qiladi omillar ko'pda ya'ni mana shu illoki tilni qaysidir bitta gunohini aralashtirishga harakat qiladi ko'p gapirdimi odam albatta aralashadi demak shuning uchun sukut saqlashga shariat buyuradi ya'ni birato'lasi hammasidan saqlanish uchun va bundan boshqa foydalari ham borki e, insonni diqqat e'tibori jamlanadi chunki sukut saqlab turgandan keyin fikri bir joyda bo'ladi va e, bemalol tafakkur qila oladi zikr qilishga miyasi forig' bo'ladi va viqorli bo'ladi ya'ni obro'si viqori bo'ladi va oxiratda ham hisob kitobi kamroq bo'ladi chunki oyatda keladiki kimki biron bir gap gapirmasin oldida hozir nozir farishtalar bo'ladi yozadi ya'ni har bitta gap yoziladi qanday amallar yozilsa gaplar ham xuddi shunaqa yoziladi har bittasiga hisob kitob bor agar gunoh bo'lmagan holatda ham hisob kitobi bor xuddi mol mollar kabi masalan moli dunyoni mubohiga ham hisob kitob borku ana shu gaplarga ham hisob kitob bor va yana bir mana shu sukutni fazilatiga dalolat qiluvchi yana bir dalil shuki umuman o'zi gap to'rt xil bo'lishi mumkin foyda va zarar jihatidan to'rt xil gap bo'lishi mumkin birinchisi shuki birinchi qism faqat zarar bo'lgan gap ya'ni zarar yo dunyoviy yoki diniy zarar gunoh bo'lsa biron foyda yo'q ichida ikkinchi qism faqat foyda bo'lgan gap uchinchi qism foydasi ham bor biroz zarari ham bor ya'ni foyda ham bor zarar va to'rtinchisi zarar ham yo'q foyda ham yo'q hech qanaqa endi mana shuni bir qismi faqat zarar bo'lganini olsak bundan sukut saqlash vojib ham foyda ham zarar bo'lsa buni ham gapirmagan afzal va uchinchisi foydasi ham yo'q zarari ham yo'q gap bu behuda gap bo'ladi lahv bo'ladi insonni umrini zoya qiladi vaqtini zoya qiladi demak buni ham gapirmagan afzal bo'lyaptimi bitta qism qoldi faqat foyda bo'lgan gap demak o'zidan o'zi sukut saqlashni mana uchta holatda o'zi to'rt xil gap bo'lsa uchta holatida sukut saqlagan afzal bo'lyapti bittasida vojib qolganida afzal demak gapirish faqat bittasida faqat foyda bo'lgan gapni gapirish lozim bo'lgan mana bu ham sukutni fazilatini bizga bildiradi demak <clears throat> inshaalloh keyingi darsdan mana shu tilla ofatlari bo'lgan yigirmata ofatlarni sanashgan shularni inshaalloh batafsil dars qilamiz alloh taolo foydalini bersin subhanakallohumma la ilaha illa